g'ayri dinlar totibor bizdir andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir andalus g'ayri dinlar tortib bu islom tarixini katta qismini o'z ichiga olgan Andalus tarixi. Tarixi. Andalus ilmu sanatni taratgan, barcha olamni qaratgan, biz uchun Alloh yaratgan. Bizni mulkdir Andalus. Ilmu sanatni taratgan, barcha olamni qaratgan. Biz uchun Alloh yaratgan. bizni mulkdir andalus g'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdir andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir andalus بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أندلسنين fath qilinishligidan suqutigacha darslar to'plamini davom ettiramiz. O'tgangi darsda Andalusni fath qilinishligidan oldin bo'lgan islom holati, o'sha davrda Andalusni fath qilgan Umaviylar mintaqada tutgan o'rini va Umaviylar tomonidan qilingan futuhatlar va ba'zi bir muqaddimatlarni aytib o'tgandik. Aytib o'tdik, hijratni 23-yildan boshlab Afrikani shimol tarafi fath qilinishlikni boshlagan. Lekin qachoniki islomga kirsa, yana islomdan ortga qaytib ketardi. Usmon roziyallohu anhu davridan Afrikani shimol tarafi islom keltirishlikni futuhat boshlangan bo'lsa, yillar o'tgandan keyin yana ortga qaytishgan. Ya'ni yana o'zlarini diniga qaytib murtad bo'lishgan. Afrikani shimoli Andalus yaqiniga, ya'ni diyarli qo'shni bo'lgan Afrika shimoli o'rtada o'rta yer dengiz bor xolos. Shu mamlakatlar, xosatan Mag'rib, Tunus, shu mamlakatlarda kattakon bir qabila yashar edi. Bu qabila nomi barbarlar deyilardi. Bu barbarlar qachoniki islom keltirsa, ortidan yana murtad ham bo'lardi. Islom keltirardi, yana ortdan islomdan qaytib ham ketishaverardi. Shunday bir vahshiy, shunday bir yovvoyi tabiat qabilalar edi. Juda ko'plab musulmonlar bilan barbarlar o'rtasida to'qnashuvlar, juda ko'plab muzokaratlar vujudga kelgan. Qachonki islom keltirsa orqaga qaytishardi. Islom keltirardi yana dinini o'zgartirishardi. Hattoki oxiri 85-86 hijriy sanada bularni qadamlari islomda sobit bo'ldi. Bu islomda sobit bo'lishligining sababchisi Musa ibn Nusayr degan qo'mondan bo'lgan, rahimahulloh. Musa ibn Nusayr Afrikaga vali bo'lgandan keyin Afrikadagi barbarlar islomda sobit bo'la olmagan kishilar, doim islom keltirsa yana ortga qaytadigan kishilar bu kishi sababli islomda sobit turishdi. Islomda sobit qoldi. O'shanda Musa ibn Nusayr Afrika qit'asidagi bu barbar qavmiga nazar tashladi. Nima uchun bular islom keltiradi, yana qaytadi. Nima uchun islom keltiradi, yana qaytaradi? Hattoki Uqba ibn Nafi' rahimahulloh oldangan hiyla qilinib barbarlar tarafidan qatl qilingan. O'sha islom keltirdik degan barbarlar o'zlari hiyla qilgan holatda Uqba ibn Nafi'ni qatl qilishgan. Nima uchun shunday dedi? Bular to'g'risida juda chuqur fikr qildi Musa ibn Nusayr. Bular to'g'risida fikr qilib, nazar tashlab, ikkita muhim nuqtaga e'tibor berdi. Uqbat ibn Nafi' fath qilgan, lekin bu ikkita nuqtaga e'tibor bermaganligi uchun bu barbarlarni qadami islomda sabit bo'lganligini mulohaza qiladi. Birinchisi Uqbat ibn Nafi' rahimahulloh bu Afrika shimolini juda tezlik bilan fath qilib, orqasi, ya'ni o'zini orqa tarafi himoyalanmasdan qolar edi. fath qilib qilib go'yoki o'rtadan yorib-yorib ketardi-da, orqasi hech ham himoyalanmas edi. Qachoniki dushman orqa tarafidan hujum qiladigan bo'lsa, hujum qilishlikka qodir bo'lardi. Uqbat ibn Nafi'ni harbiy rejasi shunday. Ammo Musab ibn Nusayr bu Mag'rib Afrika shimolini eng oxirgi nuqtasini 6 yil 7 yilda fath qilgan bo'lsa, juda sekinlik bilan juda bir shoshilmasdan fath qilgan. Go'yoki Xolid ibn al-Validni urush rejasiga o'xshagan. Xolid ibn al-Valid birorta orqasida dushman qoldirmasdi. Ya'ni orqasi juda tamomiy xavfdan xoli qolardiki, orqasini hujumga ochib bermaydigan holatda jang qilib borardi. Shu Xolid ibn al validni rejasi bilan jang qilgan edi Musa ibn Nusayr. Bu birinchi mulohaza bo'lsa, ikkinchisi Uqbat ibn Nafi rahimahulloh fath qilganda bu barbarlarga islom ta'limotini chuqur o'rgatmagan. Islomni yaxshi o'rganmagan barbarlar. Shuning uchun Musa ibn Nusayr bularga islomiy tarbiyani bera boshladi. Chuqur islom haqida islomni mazmun mohiyatini to'la o'rgatdiki, hattoki islomda sobit qolishligi uchun. Mana bu ikkita nuqtaga qat qattiq e'tibor bilan Musa ibn Nusayr barbarlarni oyog'i islomda sobit qolishlikka sabab bo'lgan. Rahimahulloh. Hattoki Musa ibn Nusayr barbarlarga islom ta'limotini berishlik uchun Sham mintaqalaridan Hijoz mintaqalaridan juda kuchlik olimlarni, juda robboniy muallimlarni olib kelib islom tarbiyasini berdi. barbarlar shunday islomni suyib islomga muhabbat qilib qoldi. Avval jaholatni ko'rgan inson islomda qanday mahkam bo'lsa, barbarlar ham shunday edi. Juda islomga mustahkam bo'ldi subhanalloh. Hattoki barbarlar o'sha mintaqada o'zlarigina islom askarlari bo'ldi. Ya'ni Afrika shimolining eng oxirgi nuqtasi Mag'rib, Qayrovan, Tunis mintaqalaridagi yashovchi barbarlar islom askarlarini o'zlarigina tashkil qilardi. Islom ahllari o'zlarigina bo'lib qoldi. Ya'ni shu darajada islomda har jihatidan bular mahkam bo'lishdi. Musa ibn Nusayr barbarlar tayyor holatga kelganligini ko'rgandan keyin Musa ibn Nusayr Allah subhanahu va taoloni bu qavli to'g'risida fikr qilib qoladi. Qatilul ladina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilza. Mana bu oyati haqida fikr qila boshladi. O'zingizlarni yoninglar qo'shni mamlakat bo'lgan kofirlar bilan jang qilinglar. O'shanda Musa ibn Nusayr Afrika shimolini tamomiy fath qilib bo'lgan edi. Illa Sabta degan shahar qolgan edi. hozirgi davrda Sabta Mag'rib shaharlaridan biri. Bu fath qilinmagan Sabta shahri Madiq Jabal Tariq bilan o'sha Gibraltar Andalus mintaqasiga o'tadigan qirg'oq bilan mubasharatan bir-biriga bog'liq edi Sabta shahri. Bu O'rta Yer dengizini Andalus bilan Mag'ribni ulashadigan joylari eng tor joyi 13 kilometr qirg'oqlar bir-biriga ulanadigan joyi va eng katta joylari 37-38 kilometrga teng edi. Lekin o'sha ikki qirg'oqda eng mashhur kattakon dengiz porti bor edi. Bu Tonja porti va Sapta porti edi. Bu har ikkalasi kofirlarga tegishli bo'lgan dengiz portlari edi. Endi Sapta porti Musa ibn Nusayr Andalusni fath qilishlik fikri kelgunga qadar fath qilinmagan edi hali. Mina, ya'ni Tonja porti esa fath qilingan edi. Juda tarixda mashhur bo'lgan bahodir jangchi Mart islom she'rlaridan biri bo'lgan kishi tarafidan fath qilingan. Bu kishi Tariq ibn Ziyad rahimahulloh bo'ladi. Bu Tonja porti fath qilingandan keyin Musa ibn Nusayr Tariq ibn Ziyadni bu Tanja portiga qoid, ya'ni qo'mondan qilib saylaydi. Tariq ibn Ziyad rahimahulloh barbar qabilalardan bo'lib islomda sobit turgan kishilarga aylangan edi. Tariq ibn Ziyad o'zi asli barbar odam. Barbarlar qiyofalari, sochlari sariqdan kelgan, ko'zlari ko'kdan kelgan, ya'ni ko'k ko'z bo'lgan ranglari oq bo'lgan kishilar. Bular aytilishicha asli Yevropa xalqlaridan bo'lgan kishilar, qabilalar deb tarixdan nom olgan barbarlar. Sochlari sariq, ya'ni qizg'ishga yaqin sochlari, ko'zlari ko'k va ranglari oq bo'lgan kishilar. O'sha barbarlardan bo'lgan Tariq ibn Ziyad. Endi sizga tasavvuringizga yaqin bo'lishligi uchun imkon qadar xaritani tuzilishligini tushuntirmoqchiman. Bu yerda mana tasavvur qilaylik, Andalus bu ikkita port, Sabta porti bilan Tanja portini ro'borosda turibdi. O'rtasida aytaylik 13 kilometr, 14 kilometrlik o'rta yer dengizini suvi bor. Eng yaqin joyi bu Andalusga o'tadigan joy. Endi Musa ibn Nusayr Sabta shahrini fath qilishlikni fikr qilmadida o'zini ro'barosida bo'lgan 13 kilometr naryoqdagi Andalusga kirishlikni reja qilyapti. Alloh taoloning boyagi qavli asosida. Ya'ni fikrga yaqin bo'lishlik uchun bir batafsilroq tushuntirilib o'tilsa, tasavvurga yaqin bo'lsa, bu Andalusni aytib o'tdik, juda bir tahliliy holatda e, tarixini aytib o'tamiz deb aytgan edik. Lekin subhanalloh bir fikrga e'tibor qaratamiz. Bu Musa ibn Nusayr Andalusni fath qilishning haqidagi fikri tug'ildi, lekin bu fikr yangi fikr emas edi. Balki bu fikr Usmon radhiyallohu anhu davridagi fikr edi. Konstantiniya, ya'ni Istanbul, Konstantinopol atrofi kichik Osiyolar fath qilingan, lekin Konstantiniya, Konstantinopol hali fath qilinmagan edi. Usmon radhiyallohu anhu aytdiki, qachoniki Shimoliy Afrika fath qilingan vaqtida Konstantinopol dengiz tarafidan borib fath qilinadi. Endi Andalusni kim fath qiladigan bo'lsa, Konstantinopol, ya'ni Istanbul fathiga sherik bo'ladi deb aytgan edi Usmon roziyallohu anhu. O'sha davrda Andalus bo'lsa, xaritada joylanishligi Yevropani eng g'arbiy oxirgi nuqtasi edi. O'sha g'arb tarafidan kelib Konstantinopolni fath qiladigan fotihlarni Konstantinopolni fath qilgan kishilarni ajriga sherik bo'ladi. O'shalarni qatorida bo'ladi deb Usmon radhiyallohu anhu o'zini davrida aytgan ekan. Ya'ni Musa ibn Nusayr bu gapdan xabari borligini eshitgan va musulmonlar o'rtasida bu Usmon radhiyallohu anhu gapi mutadavil bo'lib yurar edi. Ya'ni aylanib quloqlarga chalinib turardi bu gap. Keling, Andalus fath qilinishlikka yana qaytaylik. Musa ibn Nusayr Andalusni fath qilib, o'sha tarafga askar yuborishligini fikr qildi, lekin uni oldida juda katta mushkulot turgan edi. Musa ibn Nusayr Andalusni fath qilaman dedi-ku, lekin masofa o'rtadagi suv masofasi eng tor joyi 13 kilometr dedik. Andalusga o'tishlik uchun 13 kilometr suvni kechib o'tishlik kerak edi. Lekin musulmonlarda subhanalloh kemalar yo'q edi. Musulmonlar tarixida dengizlarda jang qilishlik ko'p sodir bo'lmagan, illa shu yelkanlar jangi Abdullah ibn Zubayr davrida Abdullah ibn ibn Abi Sarh qo'mondonligi ostida yoki bo'lmasam Qubrusni fath qilinganda kemalar orqali jang qilingan musulmonlarda askarlarni ko'tarib, hamma askarni yuklab bu qirg'oqdan u qirg'oqga olib o'tadigan katta kemalar yo'q edi. Agarchi Tariq ibn Ziyodni qo'l ostida port bo'lsa ham, lekin o'sha portda askarlarga yaroqli askarlarni olib o'tadigan narigi qirg'oqqa kema bo'lmagan edi. Ikkinchi mushkulot Musab ibn Nusayrga bu Juzurul Bilyar. O'sha davrda Juzurul Bilyar Ispaniyaning sharqida joylashgan. Juda bir kichkina qit'acha. Bu qit'achani Ispaniyada, ya'ni Rum tarafidan egallab olingan edi. Agar Musa ibn Nusayr Ispaniyaga kiradigan bo'lsa, orqasi o'sha qit'achaga ochilib qoladi. Ya'ni orqa tarafi himoyalanmay qoladi. Shuning uchun Bu ikkinchi Musa ibn Nusayrni oldida turgan mushkulot edi. Uchinchi mushkulot bu Sabta portida joylashgan Sabta hokimi Yulian Julian ham deyshada arab tilida. Yulian Nasroniyni askarlari edi. Bu uchinchi mushkil edi, lekin bu Yulian avvalgi Ispaniyani sobiq hukmdori bilan aloqasi juda yaxshi edi. Hukmdor ismi G'oyibpasha bo'lgan. Bu G'oyibpasha bilan Yuliyanning o'rtasida juda iliq muomala, juda bir yaqinlik bor edi. Lekin Ispaniyada inqilob bo'ldida G'oyibpashani tushirib tashlashib, o'rniga Rodrik degan hukmdorni qo'yishgan. Lekin Yuliyanni keyingi Ispaniyaning hokimi Rodrik o'rtasida kelishmovchiliklar bo'lgan edi. Musa ibn Nusayr mumkin fath qilib Andalusga kirishligi mumkin, orqasida Yulianni qoldirib, o'rtasida qarama-qarshiliklar bor deb. Lekin kofirlarga qanday ishonib bo'ladi? Shuning uchun Musa ibn Nusayrni oldidagi 3-chi yanagi mushkilat Sabta porti va undagi askar va Yulian hukmdor edi. Musa ibn Nusayrning oldida turgan qo'lini ostida musulmonlar fotihlar, ya'ni askarlar oz edi. Bu askarlar Jaziratul Arabdan, Yamandan, Misrdan, Shomdan keltirilgan juda sonlari oz bo'lgan askarlar edi. To'g'ri, askarlar bor, lekin askarlarni ko'p qismi Afrika shimoliga tarqatilgan edi. O'zini qo'l ostida barbarlar tashkil topgan askarlarini va qolgan oz qismi o'sha boshqa mintaqalardan kelgan islom askarlari bor edi. Lekin hisobi oz. Chunki agarchi musulmonlarning askarlari, Musa Nusayr askarlari ko'pchilikni tashkil qilsa ham Andalus askarlarini muqobalasida juda oz hisoblanib qolardi. Chunki Rodrik juda kuchli, juda jabbor hokimlardan bo'lib, qo'l ostida tengsiz askari bor edi. Inshaalloh bo'lib o'tadigan Tarix ibn Ziyod bilan Radirk o'rtasidagi jangga tafsilotiga to'xtalganda aytib o'tamiz. Bu Andalus yeri musulmonlar qo'shiniga Musa ibn Nusayrga mutlaq majhul bo'lgan diyor edi. Hech bilmas edi. U yerdagi joylashgan tog'u bog'lar, u yerdagi joylashgan o'rmon va xulosidan strategiya jihatdan mutlaq Andalusdan xabari yo'q edi. Bu Musa ibn Sa'id oldida turgan muammo edi. Shu muammolarni hal qilgandan keyin urushga kirishsa bo'lardi. Demak, Musa ibn Sa'id qanday qilib ro'barosida turgan muammolarni hal qilib Ispaniyaga Andalusni fath qilishlik uchun yo'l oladi. G'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdir Andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir Andalus unda bo'lgan ko'p daholar turli kashfu ixtirolar hayrat omuz ko'p binolar bizni mulkdir Andalus unda bo'lgan ko'p daholar turli kashfu ixtirolar hayrat omuz ko'p binolar bizni mulkdir Andalus g'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdir Andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir Andalus 8 kunda fath bo'lgan 8 asr nurga to'lgan gullab yashnab so'ngra so'lgan bizni mulkdir Andalus Yunus 8 kunda fatih bo'lgan 8 asr nurga to'lgan gullab yashnab so'ngra solgan bizni mulkdur Andalus Ertalabki eshitirishlarimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Alloh subhanahu va taoladan ushbu kuningiz uchun barakotlar berishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Büsülmüktür Endelüs Kitaplardan namı kaldı Büsülmüktür Endelüs